malavantaggia mal frua en litigio. Esti fru matene en hele veca stato, au mal facile el litigi, tio estas pura afero de cutimo. La disponitezzo por esti matene mulo, au vespere mulo, havas biologia in basoin, cae prisana in sequoin. Actuala studagio montras, che vespere muloi tendenze vivas pli malsane. La vesperemae tipoi, au strigoe, ricevas da dormo. Ili vidas malpli tag lumo, cae estas corpe malpli activae. Ca ili pli facile captas corpain san riscoin, cae depressioin, olla matenemuloi. La alaudoi, ciui fru matene el litigias, cae same frue en litigias. La causo portio estas, la chrono biologio sonori la internan vecorlogion de la strigoi primal frue, o la labora sfero postulas de ili. La ritmo de vecezzo cae dormo, tiel, mal ordigas. Strigoi dum semain finoi dormas longe tra la tago, ca ili tendenze ellitigas pli malfrue. Clarigas dorm esploristo ce la medicina universitato de Vieno. La strigoi provas compensi la dorm deficiton de la semaino dum la semain fino. laudoi, el litigias cutime preferi la samai horoi cae ili en litigias ancau e la samai horoi. Se el religias la propra ritmo el dormo cae activezzo, tiam crescas la risco malsanigi pri diabeto au ce la coro, ciel tion constatas studagioi. Cor sango circulae malsanoi montrigas pli cae pli ce personoi cies dormo tempoi estas neregulai, au tro mallongae, diras la esploristo. Tiel laboristoi cun nocta labor horaro montras compare al dum tagae laboristoi multain sanain malhelpoin. Crome, vespere muloi tendensas al pli malbona san conduto. Ili nutras sin malsane, cae ancau la quoto de fumantoi estas pli alta. Por vespere muloi ancau la covim de knau pandemio ne estis sana. Gi conducis al tio, che ili dormis pli longe gis altai horoi de la tago. Tiel grava reguligo della dormo vecchezzo ritmo per regula e labor horaroi ne funcciis, li diras. La resulto laulastutaggio La strigoi havi signife pli da san problemoi olla allaudoi. Ancau ilia bonfarto estis pli malbona. Ne nur la dauro cae la tempo de la dormo estas decidai, set ancau la dormo ciclo. La plei malgranda unuo consistas el faso de profunda dormo cae songio faso. La unua cae la dua dormo cicloi estas tre grave, car tie ni havas profundam dormon, cae la profunda dormo estas ege grava por la corpa recreigio, diras la esploristoi, kiwi consideras la dormon kiel ion varieblan. Ni povas tra mal longai tempo d'auroi vivi cun mal multe da dormo, sen havi efficoin pri la sano. Patrino cun infanetto devas contentigis in dum unu gis tri jaroi per mal multe da dormo. Si compense, dormas exemple dum tage. Flegistinoi estas aparte tauga profesia gruppo por prilumigi la aferon. Lau actuala usona studajo, la vesperemuloi inter ili rapportas pli ofte pri malsana vivo stilo, ca ili havas compare alla matenemae alaudoi, ancau pli altan riscon por diabeto. La malavantagioi de la vespera tipo do estas bone documentitae. Clariginda restas la demando Ciu plida tempa flexeblezzo en la sfero de erneio, cae profesio, povas contraoefici alla sozia tempo sciovigio. Exemple tiel, che oni ebligus al vespere muloi pli malfruan comenzon en l'erneio cae laboreio, cae che oni usus ilian capablon, esti tutte veca cae concentrita ancora o dum la vespero tio pobus de nove equilibrigi ilian vecetso dormo ritmon.